Sibertako oian eh, zati batean eh, gira hemen hauntzak eh, dira jabe, bizpairu hektara uste dut badirela, eta Peio Lambert beraz zuzira departamenduaren izenean hemen teknikari lanetan ari. Espikatzen liguzu, nundik dinden eskaera hori, galdetzea Peio Oltzomendi hiri, beraz, bere hauntzak unat ekartza. Bai, e, eta gero joan den urtean, e, sekatu genuen Eh, eh, alternatibo bat zaintzeko oiana, aipatu dugu eh, angeluko hauzapezarekin, mm, eta errandigu ba, badela elever bat bai hauntzekin, peio, eta ikusi dugu peiorekin uh, posible denez experimento bat egitea, hemen beste oian tipino batean, uh, boa desazor daitzen deitzen dena, partenaria bat egin dugu eh, peio olzo mendirekin, uh, eh, ezartzeko kasiko gai hauntza uh, hemen, eta ikusteko nola pasatzen den uh, hauntzekin, eta nola jaten duten loreak eta vegetazioan delakoa. Horain ikusten aldugu uh, nola pasatu den, bada gauza onak eta gauza pixkat txarragoak, zenta bon, ha, hauntzek jaten dute uh, kasik dena, jorontz delakoa eta de, de, eta baina ere arbol, uh, tipiak eta arbolak ere. Eta hori nahi genuen uh, uh, zaindu eta babestu, uh, zenta arbol horiek ugeroko oiana dira, eta beraz uh, tempesta baldin bada edo su, su bat, kasu egin behar, uh, behar dugu arbol horiek, arbol tiki horiek, zenta keroa direrako. Bon, beraz, Eh, hogei bat hauntza hemen ibiltzen dira ere muetxi untan, eh, gira beraz eh, kavalie ondartza eta labar ondartzaren artean, eh, ora simplik ispikatzeko? Bai, bai, bai. ez gira hain urrun pinadako janetik, pinada hauzoan gira, eta bada bai, oian tipino bat, boa de chasseur deitzen dela, e kasik bi hektare eta, eta erdi egiten du, eta eite du pinadari eta beraz uh, ongi da eksperimenta honentzat. Oian hori, iztarien edo lexazor, eh, oiana uh, departamenduaren da eta egiaren edo norren da? Egia, egia, bai, departamenduan ena da, duela bai, kasik, uh, bai, ogoita amak urte, ikusi dugu esperientzia hori uh, erriko eta ONF ekin, uh, Office Nacional de Fore, oiana publiko batean girela badira legeak, eta eh, ezin dugu normalki uh, eh, ezari hemen uh, eh, oiana publiko batean jaten dutelako kasik dena eta kasuekin egin behar dugu horiekin. Denek adostuta beraz, preste esperientziaren zat, uh, bon, uh, diada, batzu uzkur direla, olako esperientziak egitea, hontzako janetan, bon, garbitzeko, eta zebeste manera batzu ere badira, berdin, zergatik autu hori, eta bon, bon, duzu Zergatik auto hori, eh, eh, nahi genuen eh, atseman alternatibo bat, normalki zaintzen dugu oiana traktore batekin edo lankide batekin, baina uh, leku batzuetan hobe izanen litzateke egitea hauntzekin, uh, zenta baiaten dute espezie enbasiboak gehiago eta posible da uh, aintzinatzea pixkanaka-pixkanaka hauntzekin, baina Eh, traktore batekin, bon, traktorea pasatzen da, eta gero, be, fini da, baina hauntzek jaten aldute uh, eh, denbora luze batekin, emaitza ongi izaten eh, halko da, behar ba. Baina hori ikusiko behar dugu momentukot esperientzia bat da, eta alternatibo bat izanen da. Ez, ez, da aldaketa bat izanen, eh? Ez da helburua beraz hortik ikustea Sibertako uh, eh, zakitzumat ektara badiren gehiago, baina Sibertako horiek garbia txikitzeko metodo berria izaiten alko den? Bai, bai da Bizkaiko oianean badira eh, bi egun eta hogei hektarea, ba, egun barkatu. Beraz, hauntzekin edo uh, eh, ardiekin posible da zaintzea leku batzuetan, baina dugu, beharko dugu traktorekin edo lankideekin, uh, jendeekin zaintzeko ere. Ez da posible dena zaintzea uh, ardi edo hauntzekin. Ez da posible, uh, bada kod forestie, erraiten du ez, da, ez dela posible baina mm, leku, eh, leku batzuetan, eh, leku nundiren eh, espezien basiboak, espezien basiboak posible da egitea bai hauntzekin edo ardiekin. Bai. Bon, ikusiko, beraz, esperientzia honek zer emaiten duen, menan hori behar berda dela ere, beraz, suteak saiesteko, eh? azpiko sasi horiek hartu dularik sua, denetara edatzen da fite, beraz, hor, zer zuk momentuz? Bai, egia da, zaila da eta bizikikarrio da, eh, zaintzea, eh, oian eh, handibat eh, pina da bezala. Beraz, eh, orain sua eta gero, eh, zaindu behar dugu tekniko desberdinekin, eta zaindu gehiago, egia da. Lehenago, bon, egia da, ba, zaindua zela, baina, ez, sua erikin buruan. Gu hemen, bon, ez da normalki, Pireneo Atlantikoan, ez da, suandirik, ba, badira, suandirik, mendietan, hola, baina, hemen, uh, eh, erri batean, eh, bai, ez da, ez da, ez, bar, ez da landeseko, kultura, ez da uh, eh, egualdeko, fenmendie egualdeko kultura bat ere, beraz, uh, guai, aldatzen, aldatzen dugu gure, gure pentsamena ez dakit, bai, bainan, eta beraz, egin beharko dugu beste mm, molde batekin, bai. Mm. Orain, uh, eh, oiana pentsatzerakoan, siberta pentsatzerakoan, suari ere pentsatzen duzu. Eh? E, egia da, bai, bai. Leheno eh, guti, beti egin dugu, egin ditugu de band eta hola, eta zaindu dugu uh, etxe ondoan, edo hola, baina ez uh, berrogoita amar metro etxe batetik ba, bakarrik amar edo ogei metro, lehenago uh, askizen, askizen, eta baina orain beste puntu, fen, beste bistarekin eh, ora ikusten dugu. Beraz, uh, zainduko dugu, baina gehiago, eta espero dut ukanen dugula eh, diru gehiago ere, hori uh, egiteko zenta kar, kario da dena zaintzeko eta dena garbitzeko ere bai. Orduan zer da helburua horzu departamenduaren eh, izenean teknikari zira, erriko etxarekin ahamenetan eh, ziste horxi bertaren zat, eh, erabaki batzu hartu dira, ondoko hilabeteen zat, nola kudeatu oiana, sutearen ondotik ez baitzen, ez baitzekien ere berriz landatu, denak zertan dira hor? Guai, lan egiten dugu erriko eta la kongregazioan de Zerban de Mariekin, uh, konzertazio bat egiteko, publikoarekin eta eh, pentsatzeko nola izanen den eh, oiana bihar. Eta beraz, eh, akzion batzuk egin beharko ditugu oiana zaintzeko eta sua ikusteko, por prevenir, fer de esan di. Ekintzak egin beharko ditugu sua prevenzion egiteko e, egia da eta hori da nagusia. E, e, ezin dugu utzi oiana beraz egin beharko dugu e, e, ekintza hori babesteko ba, ba, ba oiana eta jendea, eta bainan e, e, hori e, ikusiko dugu jendearekin e, konzertazio batekin hasiko del, dela normalki maiatzen edo ekainan lan eginen dugu gu elgarrekin erriko etxea Kongregazioa Zervan de Mari, ONF eta Kontseilu Lokorea bainan publikoarekin, ange, angeluajak, eh, elkarteekin e, eta bora, denekin. Proiektu berri bat eh, muntatzeko elgarrekin. Sibertaren zat, beraz, beste, geroari begira siberta pentsatzeko? Bai, hori da, bai, geroari pentsatzeko eta uh, atse maiteko uh, edo uh, ogei eta amak urtean beste hoian bat, hemen goien deek maitatuko dutena aipatu zen, eh, landatu pinuak edo ez, beste arbol batzu, hor zertan dira hor? Eh? Momentukot ez da, mm, ez da finkatua hori, ONF uh, eh, enpresak eh, nahi du goitatu pixkat uh, urte untan, landatzeko pinoak edo harritzak edo hola, uh, jadanik salmenta bat egin behar duzu uh, pepinier batzuekin, eta hori denbora initz hartzen da, beraz uh, normalki arbolak ukanen ditugu behar ba bi mila eta hogeita bian eta urte hontan zaila izanen da landatzeko arbolak baina pentsatzen pentsatzen ari hori buruz eta hori aipatuko dugu e, publikoarekin eta angelu e, arekin ez, ez bakarrik gure artean. Ebe mil esker, peio lamber? Bai, mil esker zuri.